mayudto uh, maghisgot sab kita karon og sumpay sa atong mga diskasyon sa nangagi nga angay natong palagman <clears throat> bahin sa panalangin o prosperity ang atong amahan for sure wa gid siya mangandoy og mag-intend nga kani atong sitwasyon karon nga dili na ganito maka kita og pagkaon sa pamilya <clears throat> gikan sa atong palibot kundi gikinanglan pangamubiya ta sa atong pamilya madto pataw Saudi para maka <clears throat> kwarta una din sa pamakapalit og panginanglan sa atong pamilya and the social spiritual emotional mental as well as physical cost is too much ngano Milyon-milyon ang nangaguba nga marriages. Milyon-milyon sa 10 milyon na ka mga OFWs na majority mga asawa o mga babae milyon-milyon ang ginagahasa ginabusuhan wa pod suldo eksakto daghang klase nga mga abuso in fact sa estimate sa taga Gabriela in every 2019 ang giabusuhan. Different kinds of abuse, especially sexual abuse. Sa kada 20, sa 10 million ka mga OFWs kay let's say mga 9 million kay mga ang 1 million ay seaman so more or less 9 million ka mga women giabusuhan imagine sa kada 20 ka OFW 19 ang giabusuhan so ang kasakit ang kadaot ang resulta nga mga kamatayon sa mga OFWs ang resulta nga nangaguba ang ilang mga families kay napugos og buwag palayo o, napugos og gilayo o trabaho sa layo nga dapit <clears throat> pila ka marriages ang nga guba pila nila ang na, na tintal nga makahimo og mga sexual nga <clears throat> salaod adultery either ang tuwa dito sa gawas or ang na dinabilin sa Pilipinas or both nila. <clears throat> Moreover, pila ka membro sa pamilya mga young ones ang naguba tungod sa Cebu, tungod sa walay parents, walay mama nga nagbantay. Tungod aning emotional emptiness kay walay mama, walay ginikanan midangop ang mga kabataan sa Cebu. Unya ni resulta og drug addiction nga pila ka milyon ang kwarta way limit kay magkagarbi ni magka magka-addict ka sa mot makadako imong gasto. So wala limit ni. So pila ka millions ang na-wasted. And then ang na-addict mismo ang yang pamatasan, ang yang future, ang yang eskwela nahimo pa ni sila nga mga heinous criminals daghan majority nila sila ang majority sa mga heinous criminals meaning nag-commit og mga <clears throat> salaod nga rape og murders kaning mga adik sa drugas so wala siguro usa nato nga mingon nga mo ni gusto sa Ginoo dili ni mo blessed life nga iyang gipromise sa <clears throat> mga katawhan niya walay pinaka worst nga marriage family o mga life sa kabataan than this one nga gisuffer sa mga Pilipino nga naguba tungod sa first nga napugos nga panag pagkalayo no pagkalayo pagpatrabaho sa gawas o tungod ng drugas o mga bisyo so I don't think na ay mingon <clears throat> nga tao an in his normal nga mind nga money intention sa Ginoo mo ni desire sa Ginoo in a sense iyang gitugot kaya free man ta free will man ta pero this is far from the desire of his heart nga uh, <clears throat> bantuso ni ang yang mga katawhan in this manner nga karumaldumal nga sitwasyon halos or maubaka ni nanggingon nga abomination of dissolution nandosolate kayo tungkol kay abominable ang mga <clears throat> nitabo <clears throat> kaning gihimo sa ma under na ka sa nga addiction ug atong basahon ang gi-promise niya nga blessings no diri sa Leviticus 26 o Deuteronomy 28 na diha ang mga words niya nga na-describe sa usa ka nasod o kinabuhi nga family nga protected gikan sa tanang mga katalagman o mga peligro o mga sakit protected <clears throat> ang blessings nga iyang gipang-enumerate magprotect na to sa tanang mga crisis either bodily crisis, health crisis or financial crisis economic crisis tanang klaseng mga crisis o mga sufferings blessed are you when you come in and when you come out. Blessed are you in the city and in the countryside. Blessed are thy womb Blessed are thy baskets, thy fields. There will be rains in due season. Abundance and plentiful shall be the harvest. Dili pagani gani mahurot ang inyong giharvest sa aging tuig, maabot ang bagong harvest. Nga mapugos mo og kuha sa old harvest kay isulod na ang new harvest. Mag-abot-abot, magawas-awas ang ang kabunda sa atong abot sa atong <clears throat> produce kung dunay mo invite na to ang kuno na na sa pipila na to ka mga sundalo ang pagpadagan usa ka sundalo makapa abog na siya og taghang mga sundalo sa mga kaaway dili ta maulipon sa utang kita ang magpautang matabang nila <clears throat> even ang tighters kay may tight mata o nya maton ni Pablo dili man na necessary nga eksakto yung uh, strictly 10% kundi out of your heart so mahogog makapasar ang Catholic nga majority na to na unsay gusto lang sa kasing-kasing mo ihatag so in a sense tighter ta og naghatag pud mga offerings unsay saad sa Ginoo there will be no room nga kaigo sa blessings nga kung ihatag ninyo apan ngano man nga atong mga room diyan mo may sud atong bulsa way sud naigo may nunta sa gingon sa hagay nga bisag kung sa kadaghan ang isulod sa bulsa mawala kay buslot ang bulsa murag buslot ang bulsa Diya, I call for the drought. Ngano, ang rason diha ingon Ginoo nga diya sa Hagay 1 nga wala mo magatiman sa akong panimalay, akong pulianan. Inyong gisiguro inyo tiles or panel ang inyong mga balay. So naatay atong manmid nga balay o atong giisip nga balay na napoy ang Ginoo nga iyang balay nga atong gi neglect kuno mato niya mo na nakaingon nga kabus o naglisod ta sa atong mo na nakaingon sa atong perpetual nga poverty kay wala ta mag atiman sa iyang balay unsa ning balay sa Ginoo mo niyang templo <clears throat> so mo niyang tagtemplo both beauty and purity or holiness <clears throat> Kailan atong atimanon. Ngayon siya, wa mo magtiman sa templo or balay. Inyong giuna ang inyong kagriyong panimalay o panel or tiles. So material nga decoration, material nga beauty. <clears throat> ya mingon dito sa Malakay 3 nga galisod mo or you're under a curse kay wa mo mo tights an offerings. Pero kasige man tagtayt ang offerings. nga Nganong ningam siya nga mo mag ang offering mga galisod mo. Nagalisod man ta meaning wa ta magtayt ang offering. Unsa may meaning ana? Una ang yang gisaan nga I will be blessing you so that no room, there will be no room enough nga masudlan sa gawas-awas na kong panalangin. Hain man ang gawas-awas ng panalangin karon nga dugay naman ta nga naghatag og tithes and offerings nya dugay naman ta nganong duslot matong bulsa or walay panalangin matud sa hagaywan nga umingom siya nga ta magatiman sa iyang panimalay nga hagbay naman ta nagatiman sa iyang panimalay nga mao ang iyang simbahan ang tubag ini makapasyak sa kadaghanan ug makapaguba sa tanang mga simbahan. And I said, tanan nga mga simbahan. Walay exempted. Mauni ang tinuod nga gingan sa Biblia o sa atong, sa atong Ginoo o sa mga libro nga iyang gi diktar nato o gipadala nga rin nato pinagi sa usa sa itong mga isuon pinili niya nga mga writers niya pero kini mga libro ha giisip nga uh, dili part sa Bible gi reject ni sa mga nagcompile sa Bible pero mas klaro didto pero klaro gyapon sa Bible pero gilipat-lipat lang ta sa atong mga simbahan, mga teachers. Atong hubaron ang Malakay 3 o Hagay 1 ang meaning sa ilang mga eksplanasyon ngano nga gasuffer ta og kakabus o kalisod. Ang Malakay 1 nagingon nga atong gi neglect ang pagsagdan ang Panimalay, house sa Ginoo. Dwelling place sa Ginoo. Sa e- encyclopedia or concordance, ang meaning ani is templo, simbahan, ang house sa Ginoo. na kinsa man ning templo o simbahan o panimalay sa Ginoo mao ba ng Catholic Church, mao ba ng Mormon Temple, mao ba ng mga group of uh, worshipers kanang organized nga religion, apil ang Protestant, apil ang Catholic, mao ba na sila. Now, makugang mo sa giingon sa Biblia nga ang templo sa Ginoo o church dili ni sila dili ng building of worship kanang Catholic Church or kanang Mormon Temple dili po ng group of worshiper nga gitawag lang iglesia sa mga protestante dili na maoy temple sa Ginoo or church sa Ginoo kundili ang individual nga worshiper ang individual nga believer ang iyang lawas mao ang templo sa Ginoo <clears throat> tulo ka at least tulo ka source or bisikulo or grupo sa mga verses, verses nga atong ma site ani pagprove nga ang individual person ang iyang lawas maoy templo o panimalay o simbahan sa Ginoo. Parihara ng simbahan, panimalay o templo. Katong templo sa panahon ni King Solomon unya napulihan ni o templo sa Jerusalem kay naguba man ang templo ni Solomon guba sa mga mga Babylonians katong templo duha ka templo ang <clears throat> composition adto or design duha ka parts adto mo'y exclusive sa high priest para sa religious spiritual nga service or rituals ang duha ka parts tulo man ka parts so ang katulong parts katong outermost itong courtyard uh, ah, na secular at nga function tuwad didapit ang hari maghimo sa ihang <clears throat> secular o government nga duties <clears throat> so sa three parts two parts ang purely religious spiritual high priest ang magbuhat so nagtipasulti nga two-thirds sa templo is spiritual religious so ang templo uh, church two-thirds sa templo church ang one-third secular nga na mga na ito pag istorya ang secular pod meaning to the king mag-implement ra po sila sa gitudlo sa church. So, it's not really material physical nga function kundi physical material implementation secular implementation sa kitudlo nga spiritual so sibo ang implementation sa spiritual nga kitudlo dili sila lahi In this sense, usa ra ang church and state. Ang church o ang state nag-implement ra sa ang state nag-implement ra sa gitudlo sa church or sa priest, no high priest. So, in this sense, two-thirds sa templo, church siya. One-third sa templo as i-palace, no? particular nga function. Now, ang templo maoy headquarter church. While ang mga local nga branch churches gitawag og synagogue. So klaro na siya. So main kang church pareha na temple, nag-refer na temple. So interchangeable na sila. Unya ang gingon sa Hagay one nga may household, may house, under the definition sa concordance or kanang word nga meaning sa Hebrew word uh, appeal na meaning ng house is mao po ng church o templo so um, what and who is and where is the true church kinsa unsa uhain sa amang lokasyon sa true church of God or temple of God atong patawagan si Jesus una during their conversation with the public and uh, with the Pharisees uban po lang mga disipulo niingon itong ginoo nga destroy this temple and after three days I will rebuild it gubaning templo ha and then pagkahuman sa tulo ka adlaw akong ibalik og tukod unya ang mga parisiyo o publiko wa kasabot ang ilang pagtuo ang meaning sa templo o sara katurang physical nga templo so mo to ingon siya nga uy how dare good nimo nga makaingon ka na Jesus nga 46 <clears throat> ni uh, 43 or 46 years ni gihimo and then himo laning ni-rebuild in 3 days. So, ang sabot sa mga tao og sa Fariseo ang physical temple. Pero ang mga disipulo, matud pa sa next verse, nakasabot nga ang Ginoo nag-refer sa iyang body. You see? Muni second meaning nga maupoy ultimate meaning. Second meaning sa world nga temple. Pero mao ultimate meaning pinaka pinakel pinaka target nga meaning may goal ba ang body the body is the temple of God temple of the Holy Spirit habitation of the Holy Spirit where the Holy Spirit dwells oh, so ang sikan nga proof is kanang bulto nga explanation sa Ginoo nasa mga last chapter sa Gospel of John na explain niya si Jabahin sa Holy Spirit nga mo dwell inside us each of us dili as collective dili individually it becomes only collective after the individual indwelling so every individual who believes and has the Holy Spirit is the dwelling place meaning temple or house of the or church of the Holy Spirit. Church of Christ, Church of God, Church of the Holy Spirit. Any of this will do. Now, ingon si Pablo, kay pangutan nato, the body, di ba ka body nga uh, collective nga church or group? Kaya ang line meaning sa body is group, di ba? Body of believers. Pero klaro, dia, daan ni Jesus nga, ang body niya, usarang ka body niya, physical body, is the one he calls temple. Nag-confirm pag yun ni Apostle Paul. Kaya ngon si Pablo nga ang physical body yun ato, individually mo ay temple sa Holy Spirit dili ang collective ang collective resulta na sa individual ang individual gyud mao dwelling place sa Holy Spirit kay mingom siya una nga protection ni og situate nga ang inyong body dili mahugaw sa mga sexual immorality so meaning atong physical body atong body dili mahugawan sa sexual immorality or perversion because that is the temple of God. That is the temple of the Holy Spirit. So, klaro na nga, ang templo or church or household or house atong Ginoo, habitation sa Holy Spirit niya is our physical body or each of us. Every person is the temple of God. So, kanang gingon sa Hagay nga you are like putting your money or harvest into a packet with holes packet nga buslot kay mga wala lang gahago mo pagayo pero sayang yung gago kay mawala sa may, sa may rason na tingad kay wala ninyo timan na ang akong simbahan akong house akong pinuanan ang akong <clears throat> templo ang inyong kagulingong templo ang inyong kagulingong balay ang kagulingong simbahan inyong giatiman unsa may inyong giisip nga simbahan be o kanang Catholic Church o kanang Mormon Temple o kanang group nga uh, lugar nga gitapukan o grupo may atong yatiman diyon sa nato pagatiman <clears throat> through many ways but mainly through our tithes and offerings naa na to isend anang mga simbahan na kaning organized church, Catholic or Protestant, or whatever ngadto silang leadership equal to church kasi na to ang tithes and offerings when they are not real church ang word lay na, sila rin natawag sa gulingon na church kaning organized church sila rin kagulingon nga natawag na church naghimuan define themselves as the church as the place of worship and the group of worshipers pero ang real day nga church, ang individual believer, the body of the individual believer. So, mao din ang wa mutalab ang gipromise Ginoo nga magbaha ang akong panalangin kung mo tithe mo ug mo offerings mo nako nga walay room wala nay space nga kaiguan wala nay kasudlan tungod kay magbaha akong panalangin wala na nato ma-experience karon tungod kay dili mao ang atong gipadad-an o gitagan sa tithes and offering dili ang Ginoo kun dili ang mga leader aning mga fake nga churches kaning mga organized churches kaning na register sa SIC or kaning wa magaling mag register pero organized so kinsa may itong padadaan sa itong tithes and offering ang true church kinsa man ang true church kada kadausan nato so ang atong tithe na bahin man sa Ginoo sa atong negosyo or sa atong trabaho kay partnership man ni eh. dako magamit talang Ginoo tanan natong gigamit sa pag produce sa ginansya or sa pagran sa business or sa tong trabaho iyaman na as kapital. so gikan sa tong mata dunggan putok kamot lawas mm, tiil asa ganin ang kwarta nga atong gigamit iyaman ang materialis nga atong gi gama og kwarta Mm, ang mga input sa ating negosyo, agricultural nga mga produce, ang gold, iyaha man na. Huwag imong lang tanan, <clears throat> tanan nga gigamit sa negosyo o panginabuhi nato. Sa kumpanya nga nag-hire na to, or sa ato bagawalingan negosyo, nakita itag iya, o sa atong panginabuhi ba, farming ba, o fishing wala kay makita nga dili sa Ginoo kay lagi kanang makina nga naglagan himong ko na himong unsa pa na iya man ang raw materials na ugay raw materials makagama ka kana for example may kag ako man ang sa gobyerno or ato dili man sa Ginoo ng bulldozer or kanang bako nganong dili man sa Ginoo <clears throat> nga tanang gigama na Uh, up to the last atom sa puthaw kung gama kanang gasolina up to the last atom sa gasolina nga gigamit na to ganitong utok nga gada idea ana or ang tao nga nagama na ana sa shop or sa kumpanya si Jamit ija so 100% sa tanan na tong gitawag livelihood or business Ginoo ang tagiya. Kay lagi siya tagiya na to og ang tanan na tong gigamit sa negosyo. Unya nangayo lang siya og 10%, di ba? Yatag niya ang 90%. Na karon wa si Jai pakialam unsa na to ang 90%. Although assured na siya nga gamito na sa atong mga panginahanglan pero ate may abluso ta atong gigamit na sa dili panginanglan kundi sa atong mga kaulag o atong kakog atong garbo meaning bisyo ang kadaot na <clears throat> pero wa gyapon ang Ginoo mag pugos na to now ang 10% ra iyang gi-expect nga atong ihatag niya mabita na sa malakay 3 nga he consider it thief or robbery gikawatan nato siya kung dili nato ihatag ang insakto nga iyaha nga 10%. So kung tarong ta nga pagkatao although ang kinasingkasing na iyang ikalipay pero kita unta pod kinasingkasing nato nga muhatag labing minus na ng 10%. Labing minus na 10%. In fact, dapat i ididikit na to ang entire business ang tanang ginansya para sa iyang uh, simbahan o iyang templo mga templo niya so meaning mga katauhan hmm, apel ko na itong pamilya na members family kay wala na may division na sa pamilya sa Ginoo kita ra may naghimo boundary kanang apelido pero in reality ang atong pamilya o ang mga pamilya uban usara man usara man ka pamilya niya siya ra may amahan kining mga parents ko parents niya iharang mga tools iharang mga tools ta ang mga parents so usara dyan ni ka pamilya so dili nga napay lain so karon kanang gingon niya nga wa nato ati mana yang house or household or church or temple Tinawad na siya o dili ang tubag ana nga mao'y kasagaran nga sitwasyon ang atong pagatiman sa atong kagulingo, no kay kaingon na tanga pariyara kay ang ipasabot sa Ginoo na kita man day so nagatiman man ta sa atong kagalingon pero bantay ng word nga paneled houses. Kay naay hint diha nga di arata magpuko sa physical nga aspect. Tuluman ang kakompartments o section or composition ang tao. Physical, mental, emotional. Physical is lawas, mental is mind, emotional emotion is heart or spirit now um, ang labas ani ang gipasabot gipasabot sa Ginoo ani is ang atong gitiman ang usara gipanel na to gitiles na to ang physical aspect ra wala na to atiman na ang mind ug ang heart ang saon pagatiman sa mind ug heart punon ang mind sa beautiful ideas meaning gitawag og wisdom educate na to sa wisdom sa Ginoo ug ang kasing-kasing or heart punon sa beautiful nga emotions nga gitawag og love kana ang gusto sa ginoong mahitabo at atimanon ang tibuok meaning three parts dili ang usa lang ka part nga mao ang physical body nga atong gi-focus kay physical body raman gani na tong entire nga adlaw na sa panginabuhi nga maka-benefit sa body or maka-protect sa body maka-beautify sa body wala yapil ang mind ug heart nga in the sense nga ang mind mapuno sa iyang wisdom dili sa wisdom sa kalibutan ang heart mapuno siyang gugma dili sa emotions nga lain kundi sa iyang love so in this sense sakto ang Ginoo nga gipasagdan nato ang iyang household or temple nga ah, mao kita gipasagdan nato atong kaugalingon gipasagdan bitaw nato atong kaugalingon kaya natong gitiman ang simbahan man ng Catholic Church o kang simbahan nga o garita sa Protestant ang simbahan ng nga Protestante eh. or member ta sa Mormon ang temple sa Mormon mo may itang gifocus ang simbahan nga dili maoy gipasabot sa Ginoo di mo ibalido sa Ginoo so nakalimot tag take care sa atong um, ah, kawalingon nga mo di ang real simbahan sa Ginoo unya in its entirety ang tulo ka parts, tulo ka compartments. Ang physical body nga corresponding sa courtyard or outer court sa templo o tabernacle ni Moses. Ang mind nga mo corresponding sa second court or kanang itawag holy place sa tabernacle ni Moses og sa templo ni Solomon og sa Jerusalem nya ang ining most nga section or part kanang gitawag the most holy place nga naa sa tabernacle ni Moses og temple ni Solomon og temple sa Jerusalem mo na nag-respond sa atong heart or set of emotion <clears throat> now kani minitang atimon tulo ang whole person kay ug atong matiman ni siya uh, dili lang physical atong focus kundi mental, emotional, meaning spiritual. Pero kay nailad man ta nga ang church or temple nga timano nato mao ang gitaw og Catholic Church tuwa nga atong focus dito tuwa nato ihatag ang resources nga mahal o powerful kay blessed kana atong tithes and offerings tuwa nato ihatag sa mga simbahan nga sa mga leader sa simbahan nga dili maoy simbahan nga sa mata sa Ginoo dapat di ay diri nato ipadala ang tithes and offerings tithes being God's share and offerings being ours pero atong gihatag sa Ginoo ato ipadalang adto sa atong kawalingon kung imo pa lang i-literal og send sa postal or sa post office you have to send to yourself to, you have to send the money or the tithe to yourself as well as the offerings ang sa meaning ana ang meaning ana is kita mo imo take charge sa tithe sa Ginoo o sa atong offerings kitay mo ti charge unsa na to na unsa may kagamitan na na para na pod sa another uh, second meaning sa iyang house ang second meaning sa iyang house is katong mga members na other members besides nga ang first meaning sa iyang house is kada sana to ang self ang second meaning sa yang word na house o templo o church is katupong mga other members so sa atong tithe and offering atong tumanon ang pagatiman sa second meaning sa yang house or household or templo nga mao ang yang mga kabos nga mga katauhan o nanginhanglan nga mga anak So, aron sa word sa Ginoo, nasa Matthew 25, we have to feed the hungry, to give drinks to the thirsty, to clothe the naked, to shelter the homeless, to treat the sick, and to help the poor or the imprisoned as well as the slaves find freedom through freedom. So atong gastuon ang tithes and offerings whether it is money or in terms of service na to or atong talent atong i-share sa Ginoo ato ning gamiton para kadtong nanginahanglan nga sa atong palibot ng mga miyembro sa atong amahan nga pamilya matagaan dili man kada adlaw o kanunay or always sila manginanglan pero in times of need, especially ng widows and orphans, widows and fatherless, in times of their need, timing ta na ata. Na ata. O, dili ta mutabang kung wa sila manginanglan, kung dili mutabang nanta sa panahon nga nanginanglan sila. So in times of their need, we visit the widow and orphans. Muna na sa James 1.27. We visit, dili na kayo mo pray for or wish for kundi adtuon yun na to aksyonan yun na to dala na to ang resources makwarta na or whatever para ma tabangan ang naginanglan so mauni ang duha ka meaning sa word nga house or household church or temple of God ang unang meaning is kada isa na to ati manon nato kada usa each one is to take charge of his own house or temple aron ma beautiful og ma holy holy ha dili hugaw dili sacred holy perfect pure purest ah. so meaning ang beauty niya is pure pure purpose dili pareha sa mansion ang templo uh, holy purpose clean purpose godly purpose whereas beautiful man pod ang mansion sa tao ug ang palasyo sa tao pero gigamit ni matag karon sa mga carnal sensuous immoral even sometimes criminal nga mga activities so dili na mao ang paggamit sa templo sa Ginoo paggamit sa templo sa Ginoo is for beauty and pure meaning pure holy beauty for beauty and holiness mao nay katuyuan natong kadausan nato ngatong templo pinakagwapa pinaka beautiful o for holy purposes dili para pag-abuso dili pag himo og mga opresyon uban pang mga korupsyon so kung buhato ni sa kada usa kada usa pag buhato ni ang mahitabuan ni is wala na funding mabot sa aning mga grupo organized nga churches ang mga leaders wala na funding ang ilang wala na sila kwarta i-maintain silang physical nga churches, physical building. So, automatic nga man-dissolve. That's good kay aron maka-focus na kita sa real nga church kada usa na to. Ay sig suportahay ta. Primero you take charge of yourself pero kung di ka ka-take charge mo kulingon ka na kay wa mo, like palitan skills sa additional skills sa painting kay may imong talent ang painting, kulang ka katong how na daan nga sa painting nga imong brother mo na mo supply sa imong ikinanglan so first you take charge of yourself and then share what you have to others nga dili nga makahimo wala wala sa imuha ba wala wala sila sa imuha nani mo wala sila sa skill or abilities nga nani mo ng ilang gikinanglan so this is um, our true duties and responsibilities as the true church true temple holy temple of the Holy Spirit temple of God temple of Christ habitation of Christ so that the end will be Each temple will be beautiful and pure. Amen.